evoluas productado de olivoleo en Brasilo. Cune cun la Europa culturo, Cristoforo Columbo alportis en Americon ancao la olivoleon, el Hispanuio. De iarcentoi oni cultivas olivoin en Cilio, Peruo, Argentino, Mexico, cae Brasilo. Oni usis la oleon por bruligi lampoin, lubrici armiloin, cae prepari mangiajoin. Simile kiel vino, ancau olivo leo estas apresata en la tuta mondo. Celcai landoi aparte el staras pro la alta qualito de siei oleoi, inter alie grecuio, portugaluio, hispanuio, cae italuio. De quelca iaroi, Brasilo forte evoluas en la productado de tia oleo. Ne nur quante, sed precipe qualite. Ec de la iaro 2006, facae entreprenoi elvolvis studoin pri la variagioi ciui plei bone adaptigas al la Brasilae grundo cae climato, cio faciligis pli amplexan cae raffinitan productadon. Facte, olivoleo estas ja suco el fructo, do ci devas esti usata ancora fresca. Olivarboi bone crescas en Brasilo, quancam ili productas iom malpli grandan quanton da fructoi ol en la mediterranea regiono. Por bona fructodonado, tioi arboi devas resti sub la temperaturo de dec Celsius celsiusai gradoi dum certa parto de la iaro. Crome, gi devas ancao suferi iom da secezzo en la atmosfero. Precipe en la suda cae sudorienta regionoi de Brasilo trovigas idealai locoi por cultivado de olivarboi. Nun tempe, Iam existas pli ol cent Brasilei marcoi, cae pli ol dec mil hectaroi plantitei en la lando. Brasilo importas cent milionoen da litroi en ciu iaro, la dua plei granda importanto en la mondo. De tio resultas che multae importitae oleoi jam ne estas suffice fresciae ciam ili estas accettatei en amas vendeioi. Sed la interna productado de olivoleo ne contentigas ec 1% procenton de la besono de la logiantaro. La afero tamen evoluas. Antone longe, unu Brasila marco de olivoleo estis electita inter la dec plei bonae en la mondo, en prestigia internazia concurso ocasinta en Hispanujo. Gi estis la uno sola premiita marco el exter Europo. Olivo leo ne estas nur bon gusta, sed ancao saniga nutrajo. Gi estas essenza elemento en la tiel nomata mediterranea dieto. Gi equilibrigas la quanton da colesterolo en la sango, bonfaras al la coro cae serbo helpas la immunosistemon, la digestadon, cae la sanon de ostoi.